A u drugoj se predaju, u drugom predanju se kaže u drugoj verziji, bilo nam je naređeno da izlazimo na Bajram tako da je naređeno da izlazi i djevica i ona koja je u svojoj odaji i da iziđu žene koje su u ciklusu pa da budu iza ljudi, da donose tekbire sa njihovim tekbirima i da dove kao što dove, želeći time blagoslov toga dana i njegovu čistotu. Ispominjali smo znači nešto o ovome hadisu, govorili smo nešto o Siri, u Maltije kratko, da je ona poznata tabinka, je tako, po čemu je bila posebno poznata, po čemu se pročula, po, po dženazi, po, po kupanju mejta. Dženaza je malo opširnija, dženaza obuhvata, znači, po kupanju mejta i da je od nje Sirin učio, znači, kako se kupa mejta i da je njen hadis osnova kada je u pitanju kupanje mejta. Znači, nema preciznije i vjerodostojnijeg hadisa o kupanju meita od hadisa u Matije radijallahu ta'ala anha, jer je njoj poslanik osam direktno govori znači šta će raditi, kako će kupati, znači čerku Allahog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I spominjali smo ovdje znači ovo pitanje koje je vezano za islamsku jurisprudenciju, tako, kada kaže ashab naređeno nam je, ovaj, znači bilo nam je naređeno, a, bili smo zaduženi slično tome, znači odnosi se da je takva predaja vezana za koga? Molim, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ne ništa protiv da i vi što ste dali dole da odgovorite. Nije sporno. Da, vezana za koga? Za poslanika, sallallahu alaihi wa Kao što ashab ponekad kada kaže riječi koje ne može haditi svoga, znači ovaj, e, razuma, to bivaju riječ šta? Imaju propis hadisa. Nije hadis, nego imaju šta? zašto kažemo i propis hadisa? Zato što je da kažemo da je neko od ashaba nešto kazao i da to pripišemo poslaniku, a on nije pripisao, to je velika odgovornost. Nego mi kažemo, u propisu je hadisa koji se veže za Allahov poslanika jer ashab tako nešto ne može kazati po svojim protivima. Kad Ibn Abbas kaže da melek koji drži Allahov pristo, aš, da je između mehkog dijela uha i ramena 700 godina da leti ptica. To je jedno od Allahovih stvorenja. 700 godina leti ptica. Znači, ptice mogu jako kad idu, jel tako, mogu veliku brzinu šta? Postići, jel tako? Kaže se za, da sokol može 400 na sat letiti. Kada se tako ovaj, spusta, znači, možda koliko je to rastojanje. Dobro. Ibn Abbas sjedio i čtihadio i konto kako bi to mogao melek da izgleda i rekao to. Može tako? Ne možemo mi to sebi nećemo dozvoliti. Kako Ibn Abbas? Pa kažemo to ima propis šta? Merfu hadisa. I nas obavještava nešto što je bilo prije, priješnjim narodima. Ali tako? Nešto bi... Iako ovdje moramo biti oprezni, od čega? Od Israilijata. Znači, zna jako ima sahaba koji su pročuli i koji su postali poznati po prenošenju čega? i slirijata. Znači tu treba, onda kad dođe riječ o toga sahaba, onda imaju posebna šta? Mjerila i dimenzije i posebne filtere. Jel u redu? Za koji nisu poznati po tome. Dobro. U svakom slučaju, znači nešto smo spominjali vezano za jeli, ovaj, ove naredbe, pa da znamo kako da znači, pristupimo određenoj naredbi koja je došla, a nije došla u jasnoj formi, nego je došla, jel tako, kako kaže Tije, ima druga predaja od Tije, ona kaže, nuhina anitibajl džinaze. Onem ju'zema alejna. Kaže, zabranjeno mi nam je da pratimo dženazu, ali nije kategoričkom zabranom. Pazite, kako je ono to fino Zabranjeno nam je, ali nije šta? Kad, znači, ženama nije haram da prate dženazu, nego je šta? Mekru. Žene će klanjati dženazu, sa muškarcima, klanjiza. Kod nas je to pogrešno uvjeđenje što žene ne klanjaju dženazu. Jel da ne klanju kod Ne. To je pogrešno. Neispravno. Klanja ženazu kao muškarac, nikakve razlike nema. Ali nećeš pratiti ženazu. Nego ćeš otići prije ženaze pa sačkati ili nećeš nikako ići, jer to je ovaj, ženama ovaj mekru. Pa kaže volem yu'zam zemalina, nije nam zabranjeno kategorički. Nije nam zabranjeno kad ko nije kategorički zabranio? Poslanik sallallahu I mi smo došli do znači riječi autora u kojima kaže zna i kaže da je tekbir za Bajram, da ga je lijepo donositi na četiri mjesta, u četiri situacije lijepo donositi tekbir na Bajram. Prvo, kada čovjek izlazi na namaz dok ne iziđe imam. Kada čovjek izlazi na namaz dok ne iziđe imam. Došlo je kod imama El Bejhekija da je poslanik izlazio na Bajram i da bi digao svoj glas sa tekbirom i tehlilom. Šta je tehlil? Šta je tehlil? Et tahmid. Et tahmid je alhamdulillah. Šta je tehlil? La ilaha illallah. Znači, da čovjek ili tekvir, izlazio je poslanik, znači sa zikrom. Izlazio bi na Bajram sa, šta? Sa zikrom. Kaže šejh Albani da je ova predaja vjerodostojna. Da je ovaj rivajet autentičan. To je znači prva situacija. Druga situacija je na početku namaza. Autor je rekao na početku namaza. Rekao je na početku namaza. Allah ta'ala da je autor rekao, rahimehullahu ta'ala, da je rekao na početku svakog rekiata bilo preciznije. Jer na početku namaza znači na prvom šta? Rekiat, i to je to. Ako kažeš na početku svakog rekiata, onda tekbir je vezan za šta? I za prvi i za drugi rekiat, tako? Pa je to preciznije. Znači ovdje bi, ovaj, naravno nije ovo, nema mi pravo da dopunjavamo u lemu, tako? Nego, bilo bi, znači, bilo bi ovaj, jasnije šta je autorci, i ako on ciljao to na početku namaza, misle na početku tekbir, e, rekjata, znači da se donose, da se donose, jeli, tekbiri. Prenosi se tamo ime Šuajba od njegovog oca, od djeda. Kad kažemo od Amra ime Šuajba od oca, djeda, ko je to? Ko mu je djed? Djed mu je Abdullah ibn Amr ibn As, kao što je od poznatog Behza ibn Hakima od oca od djeda. Djedo je Muavija ibn Hajdet al a sva poslanika sa Pa su ta dva lanca prenosilaca, kad ovako dođe, oni su dobri. Hasen su. Prenosi se, znači, da je Amr ibn prenio od oca od djeda, da je poslanik sa osadom donio tekbir na Bajramima, na, Bajram, na Kurbanskom i Ramazanskom, znači Bajramu, da je donio 12 tekbira, na prvom 7, a na drugom 5 osim tekbira koji se ulazi u namaz. Tako je došlo od Isu. Osim tekbira koji se ulazi šta u ono? Znači prvi tekbir se šta? Ne broji u koje tekbire. U ove o kojima govorimo. A to je tekbir na početku čega? Svakog rekiata svakog namaza, kako rekao autor, nije bitno. Dobro. Na početku hutbe. Kaže, autor donosi tekbir na početku šta? Da se donosi na početku hutbe. Naravno, za ovo treba nam argument. Treba nam dokaz. Lijepo, znači lijepo mišljenje, lijep pogled, lijep da se donosi tekbir na početku hudbe. Zašto? Jeste ikada vi ovaj, klanjali Bajram pa da imam počne sa tekbirima na hudbi? U arabskom svijetu je to poznato. Prvo što počne, tek, tekbira. Znači tekbiri koji se uče ono između sabaha i e, bajrama i tako dalje. Tekbira i onda počne. Inna alhamdulillah, nahmeduhu, nastajem. Dobro. Mi prvo trebamo znači imati braća argument. Ako želimo nešto da potvrdimo, mora biti argument. U ovome slučaju, kao kaže Šehol samim nema argumenta. Znači ne postoji argument da je poslanik sallallahu alaihi ve na početku hutbe tekbirom. Imamo predanje kod Ibnu Mađe od Sada, rahimehullahu teala, da je on, znači, donosio tekbir ovaj, na, na oba dvije hutbe, znači, a, na Bajramu. I šehovi sami je smatra to ispravno. Međutim, šta? Treba argument. Šehovi sami Ibn je zaista šehovi islam hakan, istinski, ali argumenti su znači jako bitni i na njih se moramo vraćati. Vidimo da njegov učenik nije, nije to šta? Prihvatio, Ibn to nije prihvatio. Kaže, nije to poslanik, ali sam nikada radio. Pa je htio na takav način da, jeli, e, znači, ukazao je na neutemeljenost ili to više. <clears throat> Dobro. Poslije namaza da se tekbira šta poslije propisani namaza. Doćemo do toga. Ostavimo to sada malo, doćemo do tekvira, poslije propisani namaza. Ome hadisu je dokaz da je ženi koja je u ciklusu dozvoljena da spominje Allaha i da u tome nema nikakve, nikakve zabrane, odnosno nema pokuđenosti. Žena koja je u ciklusu cijeli dan može odat pokući, čistiti, brisati prašinu pred suđe i spominje ovaj, kako želi. Nema u tome nikakve zabrane. Isti je propis čovjeka koji je džunup. Koji je džunup. Iako kod a, dženabeta i hajza postoji razlika u smislu da, da je čovjek u mogućnosti da se kotariše dženabeta, a nije žena u mogućnosti da se kotariše čega. Tu je razlika. Pa i zato ovaj, možda kada bi se dale ženi u hajzu nekakve povlastice, bile bi preče nego kome? Nego džunupu. Nemaju za muškarcu ili ženu džunupu. Jel, kako može muškarac sekretarca džunupluka, tako može i žena, jel? Ali hajza ne može. Nego znači kada je, kada to prođe jel vrijeme koje je potrebno da, to, to prestane. A, isto tako, u ovom hadisu je dokaz da je ženama dozvoljeno da dolaze na međlise zikra. Gdje se, znači, spominje uzvišenje Allah, gdje se e, poučavaju vjeri i o tome. I ženi u ciklusu, i džunupu da dođe. Ha. džunup ima hadis, ali tako, koji je ovaj batil, ne može biti veći, da čovjek kada izje napolje, da kada stane na zemlju, da se zemlja sva potrese ako je džunup. Pa batil do batil. Nikakve smetje nema da čovjek izje napolje džunup. Znaš ako ima potrebu i tako. Bolje je da se okupa, naravno. Ali ako iziđe, nikakve smetje o tome nema, to nije šerijetski, znači, zabranjeno. I da dolaze, znači, žene, kaže autor, osim džamija. Jer po većini učenjaka žena koja je u ciklusu ne može ući šta? Ne može ući u džamiju. Jel? Iako je ovaj, to pitanje je podložno, znači, prečega se je držati radi, radi većine islamskih učenjaka i stavaj, ali kad bi došli na kraju da, da mjerimo argumente i da važemo, bojim se da svi argumenti da se može prigovoriti. E sad, jesu ti argumenti snaga da se zajednički pojačaju pa da budu dokaz za ovo pitanje? To je pitanje koje je podložno, znači, diskusiji i raspravi. Dobro. I žene, znači, trebaju dolaziti, braće, da se poučavaju vjeru. I zulum je veliki prema ženama da čovjek ne povede ženu na predavanje. Zulum. Ako mora biti, bolje je da ti budeš kuća da žena ide na predavanje. Ako mora biti, bolje je da ona ide poučava se da ti budeš kući. tako? I zato ovaj divim se, neko našoj braći kada ovako imamo neke druženje gore po Evropi, po 700-800 km ljudi dođu autima s porodicama i spavaju znači u džamiji u, u temperatura na polju 30 minus ne možeš ništa ugrijeti sve zaledlo oni spavaju u džamijama da bi čuli znači predanje da bi se odgajali i to je lijepo i pohvalno i to je džihad na Allahovom putu. Jer je stjecanje, stjecanje nauke je džihad. Dobro. U ome hadisu je dokaz da je pohvalno donositi tekbira na Bajram svakome i na svakom mjestu. Kaže uzvišenje Allah te barake je o teala Oli tukminu na iddete Oli tukebbiru Allahe ala ma hedakum Wa la'allakum teškurun I da određeni broj dana ispun, e, e, ispunite jeli, i da Allaha veličate za uputu koju vam je, koju vam je dao da, te da ste zahvalni. Kaže Zaid ibn da su to tekbiri li kebiru Allahe ala mahe dakum, da Allaha veličate zbog upute, kaže to su tekbiri na Bajram. Protecirio je šta da su to tekbiri na, na Bajram, jeste. I Lijepo je pohvalno čovjeku da braćo oživi noć prije Bajrama. Da klanja što veće. Da to veće budeš u šta? U o ibadetu. Da oživiš to. Ihja u lejna. Znači da je oživiš, da, znači da se večer puno ne spava. Zato što je došlo u hadisu, kod Ibn Mađe, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, ko ustane dvije noći prije Bajrama, znači oči Bajrama, ko ustane i oživi te noći, neće umrijeti na dan kada budu srca umirala. Neće umrijeti na dan kada budu srca šta? Umirala nećemo umrijeti njegovo srce, kada budu druga srca umirala, jel? Ovaj, to je hadis, znači koji je dokaz za ovo pitanje. Ostane samo da vidimo šta je sa hadisom. Ili vjerodostojno ili nije. Ispravno je hadis daif. Da je hadis šta? Ne Kako kaže Imam al-Busiri u svom djelu i kako kaže al-Iraqi u, svome, u svojim opaskama na din i kako kaže Ibn Kajim, kaže nema ni jednog vjerodostojnog argumenta da je poslanik sa osrame oživljavao noć u oči Bajrama. Pa to sumnja da se radi? Nije, se. Naročito ne na hađu i za hađu. Ako bi čovjek ustao kao svako večer što ustaje, nije problem. Ali ciljano to večer da ustaješ smatrujući da je posebna nagrada, to nije došlo. Jer bi poslanik sam na hađu bio, e, to bi večer, na večer e, klanjao jaciju, akšem jaciju i spavao bi šta do? Do sama. A klanjao bi vitru. Ma neki ostali vitr. Kad su na hađu, kažu ne klanja se, ne, vitr se klanja. Vitr se ne ostane na putu, nema puta, Poslanik sa nikada nije ostavio vitr. Ovaj, ni kao putnik, nikada. I kad bi ga ostavio, naklanio bi Tako da nije ostavio nema dokaza da je poslanik sam to već ostavio, znači vitr. Pa nije sunnet raditi po ovome hadisu. I ovdje je, braćo, razlika jedna između hadisa i fakiha. Fakih dođe do hadisa, vidi hadis kod Ibnu Mađe, na što klancu nema lažu. I on radi po hadisu. Zato što to nije šta njegova bliža struka da provjerava lance prenosilaca. Osim ako je bio, ako je ovaj, spojio Fatih između fikha i hadisa. Kao što je bio imam Neuvi. Kao što je bio Ibn Kao što je bio Hafir Raqi. Dobro, Ahmed Muhammed svakako, jel to je definitivno Ahmed Muhammed, imam Šafija i tako dalje, oni su bili ovaj. Znači, ako je spojio između ta, te dvije stvari, i zato je najbolji fik Muhadisa. I zato imam Neuvi braću kada je govorio u svome djelu Međmua, on ima među Nije ga dovršio. Pa je nakon toga dovršeno to djelo. On kad govori tu, on je tu faqih. Ide po fikskim postavkama. Iako zna ocinjivati hadis, ali kad dođete na ustima u sahih da govori, gotovo. Kada je došlo do potvrde viđenja Allaha na sudnjem danu, kaže i uzvišeni Allah će se vidjeti. Iako imam neovi rahimahullah, tada bio je kajda. Ako je se neće uzvišeni Allah vidjeti na sudnjem danu. Ali on to nije prihvatio. Došao do jasni šta? hadisa. I njegov komentar u tom slučaju nije bio šta? Nije bio fikski, nego je bio hadijski. Razumijete? Nije bio fikski, Kod fakriha je, kako fik ide? Jedan od uleme starije su kazali, drugi prenose, neki nešto doda, ali uglavnom se fikh prenosi. Pa je imam nevoj, znači tu, ovaj stav oko i kaže da će se uzviše Allah vidjeti na sudnjem danu što je istina koju nimalo sumnje nema. Pa nije sunnet, znači, klanjati to veće ovaj, niti oživljavati tu noć, zato što hadis koji govori o tome nije autentičan. Znači, sunet je da se donose tekbire kad se izlazi na, znači, na musallu i tako kaže skupina ashaba i tabina i oni su dizali svoje glasove. Ima Malik i Šafija kažu da tako čini dok ne dođe imam, dok ne izađe imam na musallu. Imam kad na musallu, onda šta? Prekida. Kao kada, kada klanjaš šta? Petko. Klanjaš dok imam šta? Ne? Ne se na mimber. Tako došlo od Ibn Omara i postup, znači petkom dođeš prije toga, klanjaš, klanjaš, klanjaš, kada iziđe ima, onda završavaš ovaj namaz i pristupaš slušanju ili hutve. I zato naša, neka naša braća često ovdje griješe. Dođu i kad se uči jezan, čekaju. Džumanski jezan kad se uči ne čeka živio, nego klanjaš. Ne ponavljaš za mojezinom. Jer si ostavio vađi pred sunnata. To je pogrešno. Ulaziš, uči se ezan, mi nemamo jedan ezan, dok se uči ezan, odmakaješ Allahu ekber Taman kad bi ti ostalo riječ dio dezana, ulaziš Allahu ekber Jer je to preče nego da zaposliš se sa sunnetom. Ibn Abbas nije prihvatio tekbir do musande. Kaže to nije osnovano. To nije osnovano. Međutim, jel, ako to činio poslanik sa osnovim, čini su ostali ashabi, a nema znači razloga da se tako nešto odbije. Prenosi, ima Buharija kaže, a, da je Ibnu Omer izlazio Ebu Horeire, su izlazili na pijacu i da bi dono, u danima, e, deset dana, deset dana u Izulhidžeta i da bi donosili tekbire i da bi ljudi tekbirali sa njima. Ponekad je a, čovjek braća činio određenu stvar da bi se ljudi šta poveli za njim. Ostaviš ponekad određenu stvar da ljudi se ne bi šta poveli za tomom, iako je u osnovi dozvoljeno. Pa je, oni znači izlazi, Ibn Omer je izlazio na pijacu, mazao bi ruke sa posebnim mirisom, izlazio samo da se rukuje ljudima. Kaže, šta je, kaže, volim kad se neko rukuje sa mnom i nakon toga pomiriše svoju ruku, ona, ona miriše. E, to je bio cilj Ibn Omara. Jer Omar nije imao pametnijeg posla da sjedi negdje da... To je, jer svaki je hadis da je od najvećih nagrada je da, da, da, uneseš srce i radost u, u lice svoga brata muslimana. Jel? Za ga zagrliš, a ti se napušio, jel tako? Ovaj, čovjek, jel tako, 20 minuta ne može doći sebi. Dobro, kaže Ebu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, da se donose tekbiri kada se izlazi na kurbanski, a ne na ramazanski bajan. Ali većina Hanefi sučnjaka nisu prihvatili mišljenje Ebu Hanife. I kada se kaže mišljenje Ebu Hanife u Mesebu, ne mora značiti da je to e, mišljenje Ebu Hanife, ne mora značiti da on uvijek preferirajuće šta u Mesebu. Može biti ponekad da je mišljenje Ebu Jusfa preferirajuće, ili Muhammeda, ili Zufara. Ili neko drugo od učenjaka. Ne mora zašto, znači uvijek da je Hanife, kao što ćemo vidjeti, sad doćemo do toga, do broja tekbira, vidjet ćemo, znači, ovaj, da, tu postoje, znači, izvjesni, jeli, ovaj, uh, izvjesne razlike. I treba izlaziti na Bajram poslije izlaska sunca. Izlaziš na Bajram poslije šta? Izlaska sunca. Navodi se Ibn Omara da je izlazio nakon izlaska sunca i da bi donosio tekbir od kuće do Musale. A mi znamo da Ibn Omar bio tako od najdosljedniji u sljeđenju sunneta ili da kažemo bio je u tom pogledu jači od ostali. Znači da je Ibn Omar znači bio ovaj, po tom pogledu čvrst i navodi se kao jeli, ovaj primjer. Dobro. Donošenje tekbira na početku namaza. Mislimo na početku svakog rekiata. Ušli smo sa početnim tekbirom i nakon toga donosimo tekbire za znači koji su bajdemski bajramski U Ulema se ne razilazi oko toga da je to legitimno. Svi su složeni da imaju tekviri. Samo se razilaze oko čega? Oko broja. Kao što se lama ne razilazi oko dizanja ruku na masu, Svi su složni. Samo se razilaze kad se dižu. Je to samo pri početnom tekbiru ili ima pored početnog tekbira još nešto? A u osnovi složni da je da, da, da se za namaz dižu šta? Ruke, bar jedan put. Bar jedan put, ako ne više od toga. Jel Kaže imam šafija, da je na prvom rekiatu sedam, a na drugom pet. Pozivaju se na hadis Amra ibn od njegovog oca od Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhu, da je poslanik sa osam dizao na prvom pet, na prvom sedam, a na drugom šta? Pet puta da je ne dizao, nego donosio tekbire. Ako dizanje ruku, to je priča za sebe. Dizanje ruku na, Bajramu, to je priča za sebe, to ćemo posebno. A, a, što se tiče imama Malika i Ahmeda i Ebu Seura, oni kažu šest na prvom, pet na drugom. A kaže u Jebu Hanife, i to spominje od njih Ibnul Munzir, poznati šafis, znači učenjak, koji to prenio od njih, kaže da je na prvom a, četiri i na drugom četiri. Na prvom četiri prije nego što se prouči Fatiha, a na drugom četiri poslije učenja. Poslije učenja potom na ruku. I ovo je stav nekih hanefijskih učenjaka. I odabrao ga Ibn Mesaud, Hudejfe, Ebu Musa Lešari, Okve Ibn Mame i drugi. Iako je poznato praću, u hanefijskim knjigama fikha drugačije. Kako se kod nas spanja bajna? Ko će mi kazati? 5-3. Čovjek sam mogla. 5-3. Reci profesore. 3-3. Aha, jeste čuli? Ovo je ispravno. 3-3. U hanefijskoj pravnoj školi kineskih hikama je 3-3. 3 prije tekbira, prije učenja. Allahu akbar. I onda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. I onda uči Fatihu. Nakon toga se diže Allahu Akbar, diže sa prvog tekbira. Nakon toga prouči Euzu, Bisminu, Fatihu, Suru i onda tri tekbira i onda ide na četvrti milje šta na to je znači tako vidimo da Hanefi učenjaci ne rade kako je šta odabrao ko? Ebu Hanif. Hanefi učenjaci ne rade kako odabrao Ebu Hanif. Zato što su bili vehabije. Zato što nisu prihvatali mišljenje Ebu Hanife. E, subhanallah. Džahli je, braće, najgora stvar što može biti za insan. Nikakvi, i to nikad nije bio predmet spora da kaže, pa šta vam je, su učenjaci, Allah vam se smilo, pa odbili ste mišljenje. Ebu Hanife, kako je bio učen, tako je učen, bio učen i jel, njegovi učenici nakon njega, i islamski učenjac generaciji generacije, svako ima pravo na svoje mišljenje i jeli, ne treba oko toga praviti jeli, zbrku. Većina uleme, kako spominje, imam neovi, Kažu da su ovi tekbiri jedan iza drugoga. Znači da su, znači, a, ono, jedno, jedan pa drugi, pa znači nema posebnih pauza između ovih tekbira. Kaže imam Ata i Šafije, imam Ahmed, lijepo je između svaka dva tekbira a, spominjati Allaha. Spominjati Allaha za uđer. Ukve Amir kaže, pitao se ibn Mesauda o tekbirima na Bajramu, pa je rekao Allaha zahvaliti mu se i pohvaliti Allaha i donijeti salavat na poslanika sallallahu alejhi A u drugoj predaji kaže između svaka dva tekbira je za koliko riječ. Za koliko šta? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Znači nešto kratko da se spomenu. I to je odobro i šehol sami Naravno, za ovaj tekbir treba dokaz. Znači, da čovjek bilo šta radi u namazu, mora imati argument. Argument za bilo šta hoćeš. Da uradiš kao ibadet, moraš imati šta? Dokaza Tako. Ja želim između dvije sežda da kažem robbi hfirli, robbi firli Jel smijem? Smijem, zato što što imam? Imam dokaz. U protivnom, znači, a, neću to isto kazati. Završim onel, Ona kažem Kaže, robbi robbi Može? Ne može. Nema argumenta. Iako je robbi hfirli, ne može biti lepše, ali na tom mjestu nema robbi hfirli. U protivnom, jeli, Ispašće vjera po ukusu, odnosno, i tako će se, znači, ovaj, ono što je, jel tako, čime je došao poslanik, sa to će se, jel tako, i ja sam spomnio malo prije, im Omara, kada je čuo čovjeka da je kihnuo, kaže, kihnuo je, kaže, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kada im Omar to čuo, kaže, i ja kažem, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ali kaže, nije nas Allahov poslanik, sa tako poučio. On nije rekao, nemoj govoriti, nemoj donositi salavat, nego hoće mu kazati, i ja tako, i ja kažem, donesem salavat na ali na ovome mjestu to nije sunnet. Na ovome mjestu to nije sunnet. Dobro, što se tiče tekbira nakon namaza, tu istan slučaj, znači nakon bajramskog, a, kažu ne, nakon kurban bajrama, u nama se razilazi kad ti tekbiri počinju i kada se donose. Pa kažu neki da počinju poslije sabaha na dana refata, neki kažu poslije podne, neki kažu poslije ovaj, sabaha na dan Bajrama, neki poslije podne, a prestanak je ili poslije podne na dan Bajrama ili na podne prvog dana Tešrika ili na sabahu zadnjeg dana Tešrika ili na podne ili na ikindi. Razilaženje znači među lemom velika pa ovome pitanje imaju znači dosta različitih mišljenja, čak ima, lema spominje oko deset mišljenja. Oko deset mišljenja. Imam Šafija kaže od do, do ikindije zadnjeg dana Tešrika. Od dana znači Arefata od Sabaha do Ikindije njim dana Tešrika. I to je, Allah hvalim da je to nekako najbliže i da je najviše u Leme to koristilo. Znači, kada se donosi jeli, ovaj tekvir. I ovo su odobrali neki učenjaci Likijske pravne škole. Ovdje imamo a, različita mišljenja, znači kod islamskih učenjaka, autor je ovdje spominjao, znači je ashaba i tabina po tom pitanju, ko šta zastupa od njih i ashabi koje su mišljenje odabrali, došlo je od Alije vjerodostojnim lancem prostaca, da je rekao ili da je donosio tekbire poslije sabaha dana Arefata do ikindije zadnjeg dana Tešrika. I čak kaže da bi poslije ikindije neko donosio tekbire. Pa je, znači to je došlo do shava poslanika, sa osanem da se tako radi, pa nema smetnje po tome postupati. Ima hadis kod Dare Kutnija da je poslanik sa hadis Džabira da je poslanik sa donosio tekbire poslije na dana refata do ikindije, zadnjeg dana tešrika, poslije svakog propisanog namaza. Poslije svakog propisanog namaza. Ali ovaj hadis u njemu ima džem, e, Džabir Zaid kao ravija i on je bio nepouzdan. Ulema mu je pregovarala. Tako da taj hadis po sebi, da se donose tekbiri nužno nakon namaza, ovaj nije nešto posebno jak, iako je Ibn Taymi odabrao to i pripisao to većini E, e, selefa da su tako radili i da su donosili znači ovaj tako tekbire jer je to dan jela, pića i tekbiranja i našao sam kod uh, Hafiza uh, ibn Rađepa da je spomenuo u svome dijelu Fethul Bari u svome komentaru na Buhari i Sahih znači ista knjiga kao naziv kao Ibn da je spomenuo konsensus leme po da se poslije namaza donose šta? Tekbir. Ako je spomenuo konsensus leme onda tu se završava. Jer mi nakon konsenzusa nemamo pravo da raspravljamo, znači i da se pozivamo na bilo kakve argumente, nego se taj konsenzus treba, znači, prihvatiti. Ali ovdje treba napomenuti dvije stvari. Da taj zikr neće biti u džematskoj formi, kolektivne forme, nije zajedno. Jedan počne i ostali idu. Ne, džematski zikr u šerijetu ne postoji, nego svako zikri za sebe, bila telbija, bio zikr, bilo šta, i kad se izlazi na put, znači neće trojica četvrca zajedno, nego svako zikri za sebe. Pa ako se desi da se njihovi glasovi poklope i da u jedan glas izgovaraju, nije problem. Jer to nije šta? Nije ciljano. Ali ako bi ciljano to radili, šta smo onda uradili? Ko će mi kazati? Zašto je to zabranjeno? Pa imamo argument da je dozvoljeno takbiranje. Znači, bilo bi da smo uveli novu formu. U redu. Zikr, je zikr pohvalno šarijetu? Ja zikrim i malo Jel tako? Allah, Allah, Allah. Malo glavu, je jel tako? Zikr, kažu vi ne branimo zikr. Ali forma kojom si došao nije šta? Nije ispravna. Forma li? Ili zikri iskače. Jel tako? Ta forma nije u šarijetu utemeljena. Zikr kao fin, ne, zikr niko ne osuđuje. Kaj vi branite, vi ne volite zikr, vi ne volite, vi ne volite vi ne volite... Pa ne radi se, voliš pegambera, ne voliš pegambera, svako, poslanika sam svako mora voljeti. Ali govori se o formi koju si ti uveo, nova forma. Jer mi moramo gledati da radimo po sunetu kako po, broju, tako po načinu, po formi, li tako? Pa zašto klanjamo su sunneti da se tu i tu ruke vežu, sunneti tako i tako ruke, sunneti ideš na sežu, tako i tako staviš ruke, pa da tu i tu dolazi. Sve znači forma mora biti u protivnom, a, ta forma ako se izgubi, ovaj, znači, i sama suština tada biva upitna, tako? Pa nije, znači, dozvoljeno džematski zikrit, zato što je to nova forma i to poslanik osam nikada nije radio, niti bilo kod ashaba. Čak je kod eh, Ibn Ređeb spominio u istom dijelu Fethul Bari kaže da ima vjerodostojna predaja od Ibn Omara, da je čuo čovjeka koji ovaj nije ti naglas na hađu. Kaže, šta je? Kaže, Allaha obavještava što ti u srcu. Allah ne zna to što ti u srcu biti nevojtu an ehuđeha hadal am ta'ala. Kaže Allah, ne zna što, pa Ibn Omer dosudio, to Ibn Režep spominje, a Ibn Režep je bio, znači, imam hadis. Ima braća svoje djelo, koje zove Fethul Bari. U deset tomova je štampano, nije izišao iz namaza. Ovaj, ne bi da budem ovaj, da čovjek djeluje sebe sam hvali, ali volio bi imati original tog dijela, nego čini se što očima mogu pregledati da imam to djelo cijelo od početka do kraja. I da je to knjigu završio, bila bi knjiga Islama. Bila bi knjiga Islama, bez imala sumnje. Deset tomova nije iz namaza izišao. Kad prilazi i kad vadi hadise i kad govori, da ti pamet blokira. Ne možeš shvatiti kakav je to imam bio i kakav je to učenjak bio. Rahimahullahu ta'ala. Ali Allah htio da ga ne završi. Da je završio namaz, ja vjerujem da je došlo 20 tomova da bi tek namaz završio. I da ga je završio do kraja ne bi sigurno bio manje od stotim dijelom Ali Allah zna mudrosti i zašto nije završeno. Pa je u tom svom dijelu spomenuo, znači u predaju Omara koji je osudio ovoga čovjeka. Dobro. Znači, to je prvo. I druga stvar, ne treba ograničavati tekbire nakon namaza. Nakon namaza. Treba tekbirati u cijelom vremenu. Dobro, ja vjerujem da sada u vas po glava kola šta će uraditi? Hoće li prvo zikriti ili će tekbirati posle namaza? Šta će uraditi? Posle namaza je lijepo, ako spominje e, Ibn Režim konsensu, onda po tome treba raditi. Ali da li će čovjek prvo tekvirati, pa će onda zikriti ili će obratno? Vola hvala da je ispravno da će prvo, zato što je zikr došao potvrđen za namaz, nema od poslanika, sam da je ostavio prvo zikr, pa onda prvo tekvirio, pa onda zikrio, pa treba čovjek ispoštovati tu, ne znam, ne mogu kazati rutinu, jel, ono što to je propisano kako ide, i onda nakon toga dolaziš sa jer zikr se može u bilo koje vrijeme, znači, a ovaj, da, a najbolje znači da zik, ovaj zikr opće tekbir, a najbolje znači da zikr bude odmah vezan znači za namaz. Jer bi poslanik sa osam nakon namaza rekao Allahum ente selam, minke selam, te barak te adrđelanu kiram, i okrenuo bi se prema sahabima i nakon toga bi zikrio. I nije odgađao taj zikr znači za nekada jeli kasnije. Tako da je najpriče i to je odobro šeh Albani. Šeh Albani kaže, Allahu alem, kaže po spoljašnjem, znači kaže onome što se razumijeva, da se prvo zikri, a potom šta? A potom se tekbira. I ne tekbiramo džematski, nego svako šta? Svako za sebe. Ja sjećam jedne prilike ovdje kad smo bili tako na Bajram, pravili smo Bajrami, ili smo kada namaz neki posle Bajrama. Jedan je naš džematlija ovdje što ima, stari dedo. On je počeo do džematske, rekao, nema rekao, nije rekao sunna Kaže, ja tako radim, ne znam koliko spomenu, 40 godina ali tako nešto. Ja tako kažem radim. Ako nije sunet tako da se radi. Nije sunet. I odmah je prestao. I odmah je Dobro. U ome hadisu je vraćao dokaz da je dozvoljeno djevojkama, znači djevicama da izlaze ovaj, e, tamo gdje je pokornost Allaha za pod uvjetom koji da nema fitneta. I o tome smo spominjali. Da nema fitneta, znači po pitanju ovog izlaska, da nema znači bilo koje vrste tako fitneta. I to je znači nedaća i zlo da ljudi iziđu na, pokornost Allaha za i onda čine ono što Allah bio sam jedne prilike na teravi, ovaj, Efendija bio prisiljen da, da opomene ljude da ne gledaju žene za vrijeme teravije. Teravija došao, voli se Allah sutradan, od sabaha do naveče. Nisi muhrim, ženi se jahik kako hoćeš. Sad si došao na ibadet i u namazu si stao i žena na onim sofama, tako što ima ono, kad se prije džamija suzi, i onda tvoje oči letaju lijevo desno. Gleda se u seđdu. E ako ti dođe ispred tebe dole da ona seđdi, e onda ti gledaj. Kojim pravom ti imaš da gledaš lijevo desno u, u ovaj, to je znači izigravanje sa namazom. I ako se pojave takvi specijalci, treba onda zabraniti ženama da izlaze. U ovome hadisu je dokaz da e, staratelji trebaju da pouče svoju djecu i svoje sluge i jeli, one za koji su odgovorni, e, e, da ih vježbaju a, na ubudijet, da obožavaju Allah. Pogledajte, izlaze i žene i djeca, i, tako? I djete se uči kroz to. Imam Sujuti, kaže, babo me je moj donosio u Halke kod Ibn Hadžara, imao sam, kaže, tri godine. Rad Bereketa. Imam Sujuti umro 911. ženske godine. Ibn Hadžar je umro 852. Među njima je, znači, velika razlika. 60 godina razlika među njima. I on je tad bio mali, bio beba. Ali, kaže, nosio me babo u Halke mama, ja, Ibn radi Bereketa. Pa je, na takav način se, znači, poučavaju. Čak kaže Imam El Wahidi da je čovjek dužan da pouči svoju djecu imena poslanika. Imena poslanika. Svaki put sjedeš u auto, poučiš jednog poslanika, jednog sahaba, jednom tabina, jednom... Zapamti koji ima Buhari. Imam Buharija, veliki učenjak. Šta je bio Buharija? Spomeneš do trgovine, možeš spomenuti koji je Buharija. Svraćaš nazad, ne snijem spomenuti da mu ne pričaš o džeki. Ne znam gdje će završiti ovaj snimak i kako će biti, onda bude, jel da mi smo svi protivnici džeki, da razimo džeki. U svakom slučaju, čovjek ne smije zaboraviti ko su mu preci. I na ovim danima iz ovoga hadisa se zaključuje da u ovim danima čovjek ne treba da griješi. Gdje je dokaz? Nije teško. Gdje je dokaz da u ovim, da ovim danima čovjek ne treba griješiti? Jeste, ali govorim sad konkretno ovaj hadis da ukazuje da u ovim danima ne treba griješiti. To su, braćo, dani pokornosti Allahu, tekvira i tahmida i blagodati. I na toj, na toj, na toj blagodati ti odješ i onda, što mi se odeš, na hađ, Allah te počastio hađom i ti dođeš dole i griješiš na hađu. Ili ne znam, bilo pa imaju znači vremena kada čovjek treba znači da, da, da, da, da ovaj, posebno bude, da tako. Jer u vremenima kada čovjek treba biti pokoran Allahu i tad mu nepokoran, to je veći belaj nego, ajmo ovako kazati, čovjek treba da klanja određenom vaktu džumu i on mu tad nepokoran. Ta nepokornost tad u vrijeme džume namaza, je li ista kao nepokornost ista poslije džume? Nije, jer ta je nepokornost spriječila da šta uradi? Vađib koji je zadužen. Pa hadis ukazuje znači, da u tim vremenima čovjek ne treba šta? Da griješi, nego treba da bude pokoran stvoritelju te barake o teala. To je bilo nešto u hadisu Matije, Allah ta'ala, sallallahu ala Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in. I tako smo završili poglavlje Bajrama i došli smo do poglavlja, do poglavlja pomrači, namaza za pomračenje. Ćemo inša Allah o tome govoriti u našem narednom druženju. Reci. dosta tekvira, i Imaju tekbiri koji su nam si Prešao sa, sa na, na tekbire koji se nam nosi. Vrlo često onaj, mi smo nekako onaj, škrti prema tih tekvirima. Mimo namaza, mimo bajrama, jeste. Lijepo. Zaboravljamo. E, Salam ovaj. Pitati mi šta to znači njega. Šiti. Hm? Šije zagrizene šije. On su bili ispred nas. Da. Pa eto ništa to, kako izgleda, što su šije, ovi, to, je, to su širkijati što oni tu pišu, A, da su oni u namazu U namazu ne. Ja to nisam spomenuo. U namazu, vraću sunnet, ko ne bi donosio tekbire, kod sve u leme, nije namaz pokvaren. Ovi su tekbiri sunnet. Jer je to došlo kao postupak poslanika, sam samo nije došlo šta kao naredba. Pa znači, oni su sunnet i oni neće pokvariti namaz. Da li je čovjek Nije. Nije griješan, ali je ostavio, nije radio po ajetu koga je zedim ibn protumačio protu, protumačio, tako? Oni to kebiru ala da tako? Da bi Allaha veličali ovaj, u tim danima. On je to protumačio kao dani ovi. Pa je ostavio čovjek veliku nagradu. Da kažemo da je griješan, nije. Nije griješan. Ostavio dobro djelo. Ništa više od toga ako a to je dovoljno, tako? Dovoljno je da rada ostaviš dobro djelo. Reci. Mislio sam u vezi hađa, a ovo 30.10. da li to 100% odnosno. kad se otamo kreće? Otamo krećemo, znači mi na večer. Krećemo na večer, znači avion nam leti, znači nekada, e, jeste 29. ali letimo, znači letimo mi shodno letu kako bude. Može biti na večer taj dan, 7 sati, znači prije prije polijetanja bit ćemo na aerodromu. Znači da računaš otprilike da bi ti bio negdje tamo već oko jacije, znači na aerodromu ili prije toga. 29. Jeste. I onda poslije ponovno dolaziš u Aman i onda dolazimo iz Amana u 10 letimo, bivamo u Beču oko pola, znači, pola dva. Traži mi ova dva dana još za svake space prvi prvi da već kad tu, to, je, to bi trebalo biti fiksni termin, ali uvijek ti je zaočekivati očekivati da tu bude ha, dan, dva. Znači bolje... Pa ako možeš, Znači ja ne bi znači sad rekao, jer vraću poslije, ti, vi ove dole agencije, oni prodaju karte, oni imaju aviona. Oni prodaju, prodaju karte i kada se prodaju karte, onda naručuju šta? Avione. Nas jedne godine je vozio danski avion, a jordanska kompanija, a danci došli. Oni onda uzmu i iznajme avion od koga? Od danaca. Inače, ta jordanska kompanija ona je propala. Pa su oni prodali svoje avione, pa i onda iznajmili. Razumijete? Prodali, avione, pa i onda iznajmljuju sada. I tako da onda oni kada to urade, onda oni gledaju, e sada dođe čovjek, je li tako, i dođe im, je li tako, da, da, da, da ne mogu ispoštovati ono što su dali sve. I onda nakon toga kažu ne možete letiti taj dan nego nakon toga. I našto ti letovi dole da, da sleti avion znači u Medinu, u Džetu i tako da to nije jednostavno. Treba dobiti znači, dozvolu za sletanje, treba to sve uriktati. Tako da postoji ta mogućnost i nije nam to bilo bilo to se desilo, znači ponekad se ta pomjeranje dan, dva da ode tamo ili vamo, nije to ovaj sve to za očekivati. 100% ne može znači da ćemo 30. biti... To je znači načelno da hoće ako Bog da, ali da postoji ta mogućnost, znači te nekakve elastičnosti. Jeste, jeste. Reci. Znači, rekao si u vezu ruku, kasnije reći, mislim pa što je govorio, o vezi dizanja ruku, ruku na, za tekbir. To će doći na, ovaj, u, u, a nemamo narodni hadisa. Uf, dobro. Dizanje ruku, braćo, na na, ovome, na Bajramu nije došlo od poslanika sallallahu Došlo je od ta i došlo od nekih tabina. Znači, postupak vežu se znači za ono kako je to sunet na propisanim namazima, ispravno je sunet na dženazi, na dženazi je sunet na od Ibn Abasa, a ovaj, kako spominje Ibn Hađer u svojom dijelu, eh, Talhisul Habir od Ibn Abasa, da je došlo, kaže, vjerodostojno je predaj od Abasa, ovaj, eh, i došlo od Ibn Omara, kod Bejheke je vjerodostojno da izao ruke, ima hadis od poslanika, sam kod Bejheke, ali daif, pa kažu dva ashaba rada, većina tavina, po tome se može raditi. Došlo su do pitanja dizanje ruku na, džena, na, na, na Bajramu, to je malo bređe. Razilaženje je bleđe. Ovaj, imamo postupke od tabina, od ashaba, poslanika, sam nemao ništa o tome, tako da što se tiče dizanja, znači ruku prilikom onoga Bajrama, ili tekbira na Bajramu, to je stvar koja bi ha, mogla prihvatiti jedno i drugo mišljenje. Znači, negdje na sredini. Ja lično nisam dizao, nikada ruke, zato što nema poslanika, nema sahaba ništa o tome, ali ko diže ruke? Ako čini nešto tabini, mi znamo da su tabini uzmali znanje od sahaba, našto to nije niko sudio to vrijeme, nema smetnje da se, da se ruke tada i, i dižu. Jer osnova je za taj pokret da nam treba šta? Dokaz. E sada, je li dokaz da je poslanik, sam sam dizao, općeniti dokaz, dizao je pri svakom ovaj pokretu, dizao je one, e, kako se zove, ruke. Ovo nije pokret misli ruku i vraćanje s ruku. Ovo je na mjestu. Za to, bi trebali imati argument. Ako nema poslanika hvala, ili ashaba, ne znam. To je do srca čovjeka, tako, gdje mu se srce smiri i šta vidi, znači da bi, da bi moglo biti ispravno. Jesi. Ovaj Koji? Ovaj pa, ako nije dozvoljeno, nevzo, ako nije dozvoljeno čovjeku da klanja kad dođe hrana, onda nije dozvoljeno da sluša drsu. Namaz je vrijedio drs. Može. Gosti imaju posebno pravo. Jedno pitanje, e, eto, policija zustavi kad to svozi ono s Možeš ti reći, evo, baje se, kad je li to nešto? Možeš ti reći, ali ne smiješ. To je, to je mito. Ti nje možeš reći, gdje mi naplati, ima li kakva tamo ona mandata, ne mandata, ima nešto da, da mu iskopaš nešto, da izvuđe, da on tebi, ha, da on tebi oprosti nešto. Ali da, ovaj, da, da tražiš od njega, jer ako je čovjek braće napravio prijestup, on je kriv. A kažnjavanje i metkom je dozvoljeno po mišljenju velikog dijela učenjaka i mi na ovdje tome skupine argumenta. Da dozvoljeno čovjeka kazniti metkom i samo ga po džepu klepi, ćeš vozače, znači uređeni nisu. Pogledaj, da vidite gore po Holandiji, po Švedskoj, kako ljudi voze. Jer on gore za četiri preko plati 250 eura kaznu. Četiri preko vozi. Ovdje je kod vas to ili deset. Kod nje četiri preko 250 eura. Kad čovjeka, znači, i kad s kim se nekim voziš, može s tobom pričati, može gledati te desno, ali kazaljka je na 120. Ni kilometra preko. Znači, i onda čovjek treba, znači, e, jedino ako je neko te zaustavio, pa da želi da ti zulum nanese, nisi kriv, iako toga nema, braću. To je, to je rijetko. Ja nisam primijetio zaista da treba biti pravedan. Nisam primijetio policije neko zaustavi zulum pravi. Zaustavio te, ili te je snimio, ili... E sad onako ono doka tebe ocjenjivao koliko ti mogu voziti, to je drugo. Tu može biti lako zulum. Ali ako čovjek zaustavi i pokaže, ti vozio si bio, to će koristiti prvo. Platiš kaznu, koristit će nakon toga. A da tu čovjek daje mito, to je znači kao bilo koja druga, znači ovaj, bilo koja druga kazna njegov prestup koji kaže, ti si znao, ako, da ti nisi znao, da ti neko čini nepravdu nekakvu, nego ti si znao, ako pređeš i ako te uhvati, ideš pat kaznu. Osim ako se šta? Ako se fendije. Fendije ne kažnjavaju. Oni su kod nije. Znači, oni kad i kaže da se fendije, gotovo. Onda samo otvara dokumente i kaže, A oni sada svi postaju ljudi sa bradama fendije Ne moraš imati ovaj nešto. Moraš imati kapicu na glavi. Ovaj, I to je mito. To je mito, znači davanje je mito. Zato je čovjek, znači najpriče, braćo, šta najpriče? Voziš po ograničenju polako. Izustite policija i ti se ne ponižavaš. To dobar dan, dobar dan dokument, izvolite. Hvala, Jer svakoga zvuči, e pa vidim, brate, jarane, može li to i kako? To je već ponižavanje za čovjeka. Ti se već tu ponizio, ne, ne, Vozi znači lijepo i zato kaže poslanik sallallahu ne treba čovjek da se izlaže, kaže, ovaj da opterećuje sebe mimo mogućnosti. Kažu kako opterećuje sebe mimo mogućnosti? Kaže izlaže, izlaže se belajima koje ne može podnijeti. Ti u auto i dole po krivinama 130, 140 i zaustavite i onda ti se ti si tu bio hrabar, tako velik jak i onda postaneš ovako mali. Onda ga moliš da vam te nešto. Pa što, što to treba živjeti? To muslimanu doliči. Polako vozi, lijepo vozi, znači, ovaj. Tako da je to, znači, preče bolje, a to mito jer to je, braćo, to, ta kazna nije protušerijatska. Šerijetski dozvoljeno. I šta mislite, braćo, da nema radara, da nema kazni i da nema ti kontrola? Pa ne, ti ne bi smio živio izaći na ulicu, bolam. Ne bi smio svoje djeci staviti auto, ne znamo ću ga živa vratiti kući, bolam. tako? Ljudi rade, znači to je, to je, to, to, to, to su ovaj, znači ponašaju se na ulicama, ovaj. Stoga je čovjeku da se drži ti ograničenja, i ta ograničenja, braći koja je postavljena, ona su od Masalihe Mursale. Ograničenje na putu isto kao semafor. Ovo ja ne ono zato što ja vozim 50, ali ne 60. Ne govorim zbog toga. Ne govorim, imaju pravila. Šerit je od od Mursale. To je javna korist ili javni interes da se, poštuješ čega? Semafora. Ništa ti nije manja obaveza da poštuješ ograničenje. Ti ne vidiš, kaže, evo, ali ja ovdje, ja, ja ne vidim, ovi stvarno su glupi. Evo, vidi ovaj ceste, ko strela. I ono ostali 60. Možda ima školu Možda ima divljač, možda ima stari nena, možda ima slijepi, ne zna šta ima. Pa ti ljudi koji su radili, oni su stručnjaci koji su postali taj, tako, pravilan Pa. I onda kada čovjek naleti i kada napravi belaj, onda kaže da Bog da, da Bog da. Ali sada kasno. Pa kad bi te čekao gdje se nadaš, ti bi onda bio kauboj. Onda bi radio šta hoćeš i kad se nadaš, tako, ne može tako. Doduše, ovaj, ima naše vraće kad zustaje policajac, kad zustaje, kaže, čekaj, stani, nije problem. Ko ćemo kad? Ti kad si klanio Indiju. Kaže, evo, kaže, sunce treba zaći, si klanio Indiju. Ti si mene našao da zdoša, Allahu nisi pokora i onda o njemu drži da se predava. Ja e tako, molim. Pa, pa nije, znači, nije to, nego nije to način. To kao one medreslije ovaj, što su bile u, to, u onome, u tramvaju, kad je ušla kontrola, došao onaj da provjerava i oni sad medreslije i kaže ovaj, momci karte, oni kažu šta hoće jednom drugom, pa pođu sure govoriti. Kul Allahu ahad, Allahu samen. Lem jelit, volem julet, Šta hoće? Oni hoće da spravi stranci. Kaže, momci sada Allahu lazim, karte vamo, kaže. <laughs> karte vamo i, karte vamo i,